Pakartoto įstatymo knyga. 12 skyrius. Šitie yra įsakymai ir palepimai, kuriuos privalote vykdyti žemėje, kurią viešpats, jūsų tėvų dievas, jums duoda. Vykdykite juos, kol gyvensite žemėje. Sugriaukite nugalėtų tautų visas dievų garbinimo vietas kalnuose, kalvose ir po žaliuojančiais medžiais. Išardykite jų aukurus, sutrupinkite stabus, sudeginkite šventasias giraitės, sudužykite jų droštus dievų atvaizdus ir išnaikinkite jų vardus iš tų vietų. Viešpaties, savo dievo, taip negarbinsite. Eikite į vietą, kurią viešpats, jūsų dievas, išsirinks tarp jūsų giminių, kad ten būtų garbinamas jo vardas. Toje vietoje aukokite deginamasias ir kitas aukas, dešimtines ir pirmųjų vaisių aukas, įžadų ir laisvos valios aukas, jaučių ir avių pirmagimius, ten valgykite viešpatės jūsų Dievo akivaizdoje. Džiaukitės viskuo, ką įsigysite jūs ir jūsų šeimos, kuo viešpats, jūsų Dievas, jūs palaimins. Tada nedarysite to, ką mes čia šiandien darome, kiekvienas darydamas, kas jam atrodo teisinga nes dar neįėjote į polsį ir paveldą, kurį viešpats, jūsų dievas, jums duoda. Bet, kai pereisite per Jordaną ir apsigyvensite žemėje, kurią viešpats, jūsų dievas jums duoda, ir kai turėsite taiką ir gyvensite ramybėje, tada į tą vietą, kurią viešpats, jūsų dievas, išsirinks savo vardai, atnešite visą ką įsakiau, deginamasias aukas, dešimtines, jūsų pirmųjų vaisių aukas ir visą, ką būsite pažadėję viešpačiui. Ten viešpaties, jūsų dievo akivaizdoje, džiaugsitės jūs, jūsų sūnus ir dukteris, tarnai ir tarnaitės, taip pat ir levitai, gyvenantis jūsų miestuose, nes jie neturi jokios dalies, nei paveldėjimo tarp jūsų. Neaukok deginamųjų aukų kiekvienoje vietoje, kurią pamatai, bet tik viešpatės pasirinktoje vietoje. Ten aukok aukas ir daryk viską, ką tau įsakau. Jei norėsi valgyti, papjauk gyvulį ir valgyk viešpačiui, tavo dievui, laiminant ten, kur tu gyveni. Ten galės valgyti švarus ir nešvarus, taip, kaip leista valgyti stirną ir briedį. Tačiau kraujo nevalgykite, jį išliekite žemėn, kaip vandenį. Savo miestuose negali valgyti javų, vyno ir aliejus dešimtinių, galvijų ir avių pirmagimių, viso, ką pažadėsi aukoti, ar norėsi aukoti laisva valia, taip pat pirmųjų vaisių. Tai turi valgyti viešpaties savo dievo akivaizdoje, toje vietoje, kurią viešpats tavo dievas išsirinks. Tu, tavo sunus ir duktė, tarnas ir tarnaitė, taip pat ir levitas, gyvenantis su tavimi džiaukis viešpaties savo Dievo akivaizdoje viskuo, ką padarėjai. Niekada neužmiršk Levito savo žemėje, kai viešpats tavo Dievas išplės sienas, kaip pažadėjo, ir tu norėsi valgyti mėsos, gali valgyti mėsos, kokios tik tavo siela geidžia. Jei vieta, kurią viešpats tavo dievas išsirinks savo vardui, bus toli, pasipjauk galvijų arba avių, kuriuos viešpats tau davė, kaip įsakiau, ir valgyk savo vietoje, ko tavo siela geidžia. Kaip valgomas stirna ir briedis, taip valgykite visi, švarus ir nešvarus. Atidžiai žiūrėk, kad nevalgytum kraujo, nes kraujas yra gyvybė. Neleistina valgyti gyvybės drauge su mėsa, išpilk jį žemėn, kaip vandeniai. Nevalgyk jo, kad gerai sektusi tau ir tavo vaikams, kai darysi, kas patinka viešpačiui. Ką pašvesi ir pažadėsi viešpačiui, atnešk į vietą, kurią viešpats išsirinks. Ten aukok deginamasias aukas, mėsą ir kraują ant viešpaties tavo dievo aukuro. Aukų kraujas bus išlietas ant aukuro, o mėsą valgyk. Laikykis visko, ką įsakiau, kad gerai sektusi tau ir tavo vaikams per amžius, kai darysi kas gera ir kas patinka viešpačiui, tavo dievui. Kai viešpats, tavo dievas išnaikins tautas, kurių žemės eini užimti, ir kai jas nugalėjęs gyvensi jų žemėje, žiūrėk, kad nepatektum į spastus, sekdamas jomis, kai jos bus pirma tavęs išnaikintos, kad neieškotum tų tautų dievų, sakydamas, kaip šios tautos tarnavo savo dievams, taip ir aš tarnausiu. Nedaryk taip viešpačiui, savo dievui, nes jos darė savo dievams tai, kas bjauru viešpatės akise ir tai, ko jis nekenčia. Net savo sūnus ir dukteris jos degindavo savo dievams. Ką įsakau, daryk nieko nepridėk ir neatimk